Kepa, Sarasola, Udak Euskal Universitateko zuzendaria. E, esan duzu, eh, behoi eta e, garen jargon aldiak uspatuko dituzuela aurten. Horretara zen aldi guzu, berdin, nola, eta ze helbururekin sortu zen UEU e azkenean dula behoi eta Gaurko ikuspegitik ematen du ezina ez zala, baina orain dela berroi eta urte, Unibertsitatean ez zegoen ezer. Espainiako presidente asanak galdetzen zuen, parregez eh, galdetzen zuen, ia posible izango zen fizika nuklearra Euskal euskaraz ematea ez ezkotzat jo zuten, baina orduko guretzat oso importantea San Jose Ramon Etxebarriak arek esan zuen. Fisika nuklearra noske egin daitekela euskaraz, pakarri jakin behar da fisika nuklearraz eta jakin behar da euskaraz. Askorentza zan erronka, baina posible izango da filosofia, arkitektura, dana euskaraz egin alizatea. Hor bildu ziren persona oso interesanteak euskaltzaleak eta instituzioak eta erronka horriekin zioten, hor zegoen Sarriton, hor zegoen Jari Zelar, hor zegoen e, eh, Txillardegi, hor zegoen e, Manes Goienetxe. horiek er, erronkari ekin zioten, eta hemen gaude berrogeita mar urte geroseago, EH1 Euskal Herriko Unibertsitatean hainbat gradutan klase guztiak egin daitezke Euskaraz. Beste Unibertsitatean ez hainbeste, baina hori posible da. Eta oraindik erronka dauzkagu e, Unibertsitatea Euskaraz eroso mobidual izateko eta Euskara izateko hizkuntza lanerako hizkuntza ez. Erronka handia bereziki Ipar Euskal Herrian errango nuke? Horixe, horixe. Ipar Euskal Herrian zailaua da. Dabe, Pabeko Unibertsitatea, dago Bordeleko Unibertsitatea, eta hemen daude, ba, talde pare bat, gauza politak egiten dituztenak, baina erronka da, erronka da. Bai. Iratin naiz, udako ikastaroen arduraduna. Ba, aurten berrogeita margarren ikastaldia daukagu, ez? Zenbaki borobila da, eta bueno, ba, ospakizuna ere izango da, ikusiko duzu ur, urte osoan zehar, ba, jarduerak egingo dituela ospakizuna, ospatzeko ba, urte urren polit hau. Ospatuko dugu egin duguna, baina batez ere eta udako ikastaroen kasuan etorkizunera begira jarri nahi dugu gure burua. Eta zeintzuk diren erronka, ba, bueno, hemen e, ikusten baduzue, ba, hor hitz klabe batzuk agertzen dira, ez? Online unibertsitatea, Euskara enpresa munduan, zientziaren dibulgazioa, Euskal kurrikuluma, eh, helduen euskalduntzea, bueno, hor daude gai batzuk ikusiko dituzuenak, ba, guretzat importanteak direnak. Horotara, goita bila jornaldi eh, anturatuko dira udantzeak, Euskal Egean gaindi, e, eh, bai honan, iru ikastaro, priseski hauetaz, gehiago errango diguzu? Iru ikastaro izango ditugu, iru ikastaroien artean bat bai da bertako Euskal Gintzak azken ba, urte eta erdian edo sortu duen dinamika baten amaierako topaketa bat bezala, baina amaierako topaketa izan da ere etorkizunera begira jartzen direnak. Izenburuan bertan ikusiko duzu da Euskararen aldeko diskurtsoen berritzea. Eta orain zer, nork eta nola. Beste ikastaro bat, adibidez, EPErekin, ez, landutako ikastaroa, hau ikastaro tekniko bat izango da, euskara gaitasuna lantzen, honetan euskaltzaindiaren laguntza ere egongo da. Eta honetan baita identifikatuko dira, ba, bertako euskaldunek, ba, beraien egunerokotasunean dituzten arazoiei aurre egiteko, ba, tresna batzuk emango dira. Ordan kasu honetan ja, bai, trebetasun edo trebakuntza gehiago da topaketa baino. Ikastoruak ekeneren hogeita zazpitik ustelaren amalaura iraganen dira Euskolegi osoan, baina lehenik Bogeita mar urtean karietara, maiatzaren hogeita batan, ekitaldi berezia antolatuko dute miahitzeko mediatekan.